Šodien par darbu un privātu īpašumu un atpūtu. Kā šīs lietas baznīcas sociālā mācībā tiek aplūkotas un ko baznīca saka attiecībā uz e, šiem, e, šīm tādām uh, darba privāta īpašuma un darba atpūtas attiecībām. Es domāju, gan interesanta un gan arī svarīga tematika, ko mēs nevaram tā vienkārši palaist garām, jo galu galā eh, visi mēs strādājam un visiem mums ir jāiegūst arī pietiekoša, pietiekoša līdzekļu uzturam, bet arī eh, jāiegūst uzturs atpūtas formātā, atgūstot enerģiju, atgūstot spēku un, un spēju, protams, gan strādāt, bet ne tikai, jo atpūta nav tikai par mm, atgūšanos, lai varētu turpināt, eh, kā teikt, strādāt vai gribas pateikt vergot darbam, bet eh, pavisam kaut kam citam. Kam? Par to mēs uzzināsim lasot baznīcas sociālo mācību. Un uh, tagad uh, pievēršoties jau uh, baznīcas sociālajai mācībai un, un tiem aspektiem, uz ko tiek norādīts baznīcas sociālajā mācībā, tad uzreiz gribas eh, <clears throat> izcelt tādas eh, parastas un ļoti tādas elementāras, ja pamatlietas attiecībā uz šīm eh, tematikām. Kas tad šeit tiek teikts? Baznīca sociālā mācība par darbu un kapitālu saiknes izpausmu uzskata arī privāta īpašuma iedibināšanu. Um, tiesības uz to un tā izmantošana. Tātad turpinās arī tēma par eh, kapitālu, un šajā aspektā varbūt tās arī redzot ehm, darbu un privātu īpašuma ehm, regulējumu vai, vai to skatījumu uz privātu īpašumu, bet tiek uzsvērts eh, tas, kad eh, ikvienam cilvēkam, ikvienam strādniekam ir tiesības uz privātu īpašumu, uh, tā iegūšanas, tā iegūšana un, protams, arī izmantošana. Jau pārspriedām nedaudz par to, kad eh, sarunā par eh, kapitāla sadaļu eh, arī tika pievērsta vērība tam aspektam, kad varbūt tās ir jāievieš tādas, tādas formas, kas ļauj strādniekam ne tikai um, veikt šo ieguldījumu, atdodot savas zināšanas vai savu spēku un savas prasmes, bet arī ļaujot viņam būt par e, eh, līdz īpašnieku um, šajā kapitāla radīšanas procesā, no kā tad arī gūst šo labumu. Šeit turpinās drusku šī mm, tēma, kas tiek uzsvērts kad privāti īpašums ir kaut kas, ko ikvienam ir tiesības arī iegūt un izmantot savā labumā. Tiesības uz privātu īpašumu ir pakārtotas labuma vispārējā piešķīruma principam, jeb citiem vārdiem uz to, ka ikvienam ir tiesības iegūt īpašumā um, lietas, mantas, um, resursus, kas uh, var nodrošināt vajadzīgo dzīves kvalitātu un, protams, arī apstākļus. Un šajā gadījumā nekas uh, nevar uh, liekt šīs uh, tiesības. Uh, Privāti īpašumam, ko pirmām kārtām iegūstam ar darbu, ir arī jākalpo darbam, un šis ir būtisks aspekts. Tas īpaši attiecas uz ražošanas līdzekļu izmantošanu, bet, protams, ne tikai, taču arī uz finanšu tehnoloģiju, intelektuālās jomas un personiskajiem labumiem. Tātad privāti īpašums, šīs tiesības uz privātu īpašumu, bet tās pirmām kārtām iegūst ar darbu tātad ar šo savu ieguldīšanos, un, protams, arī šim, <clears throat> šim īpašumam savā ziņā ir jākalpo arī atpakaļ. Nu, šeit atkal man šķiet ir tā nedaudz saistība arī ar šo kapitāla um, tematiku, par ko nu uh, iepriekšējā kateheizē runājam. Ražošanas līdzekļi nedrīkst atrasties kāda īpašuma, ja tie netiek izmantoti darbā un tie nedrīkst piederēt tikai piederēšanas pēc. Manuprāt, ļoti spēcīgi šeit tiek uz, uzsvērts, kad šis privāti īpašums ehm, nevar būt tikai privāti īpašuma pēc, nevar būt, eh, man pat gribas teikt tā, ehm, bagātības uzkrāšanas eh, nolūkos, neliekot lietā šo, šo, šo īpašumu, ehm, nelaižot apritē, nepielietojot darbā to atrašanās īpašumā kļūst nelikumīga, ja īpašums netiek lietots vai ja kalpo tam, lai liktu šķēršļus citu cilvēku darbam nolūkā gūt labumu nevis no vispārējas darba paplašināšanas un sabiedrības bagātības, bet no to ierobežošanas, nelikumīgas izmantošanas, spekulācijām un strādājošo solidaritātes graušanas. Ļoti spēcīga baznīca sociāla mācība, protams, atsaucoties šeit uz Jānu Pāvilu II, svēto Jānu Pāvilu II, uzsver to, ka īpašums eh, nevar tikt manipulēts eh, sautīgu nolūku dēļ un kaitējot uh, Um, kaitējot citiem, tādā ziņā, liedzot citiem iegūt īpašumu, liedzot citiem iegūt resursus un, un, un ar savu darbu pelnīt cilvēku cienīgus apstākļus, manuprāt, arī mūsdienās šie, šis kapitāls un tas, kā īpašumi tiek eh, eh, lietoti, pielietoti bieži vien, diemžēl pārkāpj šo šādu elementāro izpratni par īpašumu tiesībām atkal. Tas, manuprāt, sasauc ar to, ko mēs šīs sezonas katehēžu sākumā jau sākām runāt, kad eh, um, Dievs ir devis pasauli mums, lai mēs to apstrādātu un, un, un lai, uz, lai no tās arī dzīvotu, bet eh, to viņš ir devis mums visiem, kad mēs nevaram tādu pilnīgi universālu privātu īpašumu tiesību pasludināt, nerēķinoties ar citiem, bet kad eh, mums vienmēr jāņem vērā šis sociālais aspekts, jeb tas, kad eh, šeit mēs visi esam kopā šeit, šeit uz zemes un līdz ar to um, arī tas īpašums, kas ir mūsu rokā, mūsu pārvaldībā, ir laba lieta, bet, bet tas nevar būt izmantots kā ierocis vai uh, pret eh, līdz cilvēkiem vai eh, tādā eh, nelabā, nepatiesā formā lietots, kur liedz citiem nopelnīt iztiku, liedz citiem cilvēku cienīgas dzīves apstākļus vai liedz citiem īpašumu tiesības līdz ar to. Un uz to baznīca šeit sociālajā mācībā arī uzstāja un ar, izceļ šo uh, Eh, aspektu, jeb eh, šo dimensiju šajā, eh, šajā gadījumā. Privātajam un sabiedriskajam īpašumam, kā arī dažādiem ekonomiskās sistēmas mehānismiem, jābūt vērstiem uz tādu ekonomiku, kas kalpo cilvēkam lai palīdzētu īstenot labumus vispārējās piešķīr, vispārējā piešķīruma principu. Tad gan privātajam, gan sabiedriskajam īpašumam Uh, un arī tā ekonomiskai kārtībai, jeb sistēmai, kas tiek izveidot, mehānismiem, jābūt vērstiem uz to, lai šī ekonomika kalpotu cilvēkam, lai kalpotu uh, uh, kopīgam labumam, es pat tā varētu to uzsvērt. Un, manuprāt, nevajag šeit nodalīt un pateikt, ka, ja kopīgais labums tā, tad man kaut kas tiek liegts, negluži otrādi mēs, mēs varam baudīt privāti īpašuma tiesības un tos augļus, un kas varbūt tās būs kādam kādam vairāk, kādam mazāk, tad šī sava ziņa, savā ziņā nelīdz e, vērtība, nelīdz vērtība, nu, e, ja sapratāt to domu vai ne, bet, bet vienlaiks tomēr neaizmirstot šo būtisko aspektu, ka mums ir jāparūpējas par ik vienu cilvēku mūsu sabiedrībā, um, protams, vēl jau vairāk par uh, tiem, kam ir, um, nu, kā teikt, dzīve nav bijusi tik uh, pateicīga un labvēlīga, kā varbūt tās mums. Nu, jaņem arī šis elements vērā. Īpašuma tiesībām uz jaunajām tehnoloģijām un zināšanām un uz šo tehnoloģiju un, izmantu, un zināšanu izmantošanu. Um, jā, šis kļūst, manuprāt, aizvien uh, aizvien akūtāks jautājums, it īpaši tajās situācijās, kad mēs runājam nevairs tikai par um, eh, kompjūteriem, ne, bet, eh, bet ar par mākslīgo intelektu. Um, es pieļauju, ka eh, šis ir princips, ko mums arī, mm, kas, ko mēs varam pielietot arī domājot par um, modernajiem sociālajiem tīkliem, Taču zinām, kā šie sociālie tīkli tiek izmantoti uh, Eh, un, un kāda ietekme ir šo, sociālajiem tīkliem, vai tas būtu TikTokam, Facebookam, Instagramai eh, vai X, agrāk sauktajam Twitteram eh, un tādām lietām, ko visu mēs redzam, kā ša, tas šobrīd mūsu acu priekšā principā um, tiek lietots, pielietots kādas, pat gribas teikt, cīņas notiek par to, lai tiešām arī šie resursi būtu uh, godīgi, taisnīgi un caurskatāmi, lai, lai caur šo tehnoloģisko sasniegumu um, izmantošanu netiktu uh, nodarīta skāde uh, cilvēkiem, bet gluži otrādi, lai šo um, bagātību, kas tiek gūta caur šo, tā arī uh, savā ziņā dot atpakaļ arī cilvēkiem, kas tiek nodarbināti šajās struktūrās, institūcijās un uh, un atdot arī pienācīgo, piedāvāt pienācīgo uzturu un tā tālāk. Bet, jā, būtisks aspekts, kad šīm īpašumtiesībām ir, šīs īpašumtiesības ir, ir arī attiecināmas uz šiem jaunajām tehnoloģijām, zināšanām un, un šo tehnoloģiju un zināšanu izmantošanu. Man šķiet savā ziņā pasakot, kad šie, šie, šīs tehnoloģijas un zināšanas nevar būt um, um, kā teikt, padarīts nepieejams citiem. Mūsdienu pasaulē tā ir īpaša privāta īpašuma forma, tā šeit tiek teikts, kas nav mazāk svarīga par īpašumu tiesībām uz zemi un kapitālu. Ja? Tātad zināšanas un tehnoloģijas ir tikpat būtiska uh, lieta, kā agrāk tas bija par zemi un kapitālu. Šie resursi, tāpat kā visi citi labumi, ir domāti visiem. Tātad arī zināšanas ir domātas visiem, un, un tehnoloģiskie sasniegumi arī nevar būt izmantot tikai kāda vai kādu labuma vai bagātības celšanai, bet tiešām vērsti arī uz uh, uz šo kopējā labuma uh, uh, dimensiju tai, tai skaitā. Um, atkal, manuprāt, uh, dažbrīd mēs esam ļoti sāsināti domājot, nu, kad, vai tas ir komunisms vai, vai uz ko nu, šis sociālisms šobrīd, <laughs> ja to tā varētu nosaukt, veicina, bet šeit mēs redzam ļoti, manuprāt, balansētu, līdzsvarotu tādu skatījumu uz īpašumu tiesībām, uh, pasakot, ka jā, mums ir tiesības uz īpašumiem, tā skaitā tehnoloģisko un intelektuālo vai zināšanu īpašumu, bet vienlaikus tas ir jālīdzvaro ar kopējā labuma principu, par ko mēs jau arī iepriekš bijām runājuši tā, lai, lai tiešām šie resursi, tās dāvanas, kas mums uh, ir, lai tās tiktu arī uh, adekvāti izmantotas un, un neviens neciestu. Tālūk, tātad šie resursi, tāpat kā visi citi labi ir, labumi, ir domāti visiem, arī uz tiem jātiecina juridiskās normas un sociālie noteikumi, kas nodrošinātu to izmantošanu saskaņā ar taisnīguma, vienlīdzības un cilvēku tiesību ievērošanas kritērijiem, un šobrīd, es domāju, ļoti aktuāli tieši mākslīgā intele intelektā izmantošana un šīs tehnoloģijas, kas e, tiek piedāvāts atbilstoši taisnīgumam, vienlīdzības un cilvēktiesību ievērošanas principiem. Jā, e, mums, es domāju, visiem kā sabiedrībai arī ir jābūt vērīgiem e, pret šiem lietām, lai spētu ne tikai izvērtēt, kas notiek, bet arī spētu būt kā tāds uh, Nu, kas seko līdzi un, un norāda uz, uz um, to, kā šīs tehnoloģijas tiek izmantotas un kā viņām vajadzētu būt izmantotām. Nu jā, tālūk, jaunās zināšanas un tehnoloģijas pateicoties to milzīgam potenciālam var sniegt nozīmīgi ieguldījumu sabiedrības progresa veicināšanā, tā saka baznīca sociālā mācība. Taču, ja tās koncept, koncentrē bagātī, bagātajās uh, valstīs vai ar nelielu ietekmīgu grupu rokās var veicināt bezdarbu un padziļināt plaisu starp attīstītajām un nepietiekam attīstītajām pasaules valstīm un reģioniem. Tātad tas, eh, tas labums, tas iegūms, tā bagātība, kas ar līdz ar tehnoloģijām tiek radīta un ar zināšanu uzkrāšanu ir vērtīga un būtiskā lieta, būtisks eh, cilvēku sasniegums, bet eh, ja, ja tas netiek uh, Eh, gudri pārvaldīts, taisnīgi un vienlīdzīgi un ar, ar, vē, ar, ar vērību pret cilvēku tiesībām, tad tas var arī kļūt, protams, par eksploatācijas uh, rīku kādas grupas rokā vai uh, kāda reģiona uh, rokās, un baznīca arī savā ziņā brīdina uh, par to, es domāju, uh, šie brīdinājumi varbūt tās kādreiz varēja izklausīties um, tādi uh, um, uh, apakaliptiskas nākotnes piesaukšana, bet, diemžēl, šodien mūsdienās skatoties uz to, kā tehnoloģijas un resursi, kapitāls tiek izmantots bieži vien uh, šaura cilvēku loka uh, uh, bagātību uh, uh pavairošanai, uh, liek mums tomēr aizdomāties un, un, protams, meklēt risinājums, uz ko arī galu galā tiek norādīts, bet eh, tādā vispārīgā veidā, atkārtošos varbūt tās, bet gribas izcelt, tas, kad taisnīguma princips, par to arī daudz varētu diskutēt, un tomēr taisnīguma principu ievērošana, vienlīdzības principu ievērošana un arī cilvēku tiesību ievērošana, lai eh, visiem cilvēkiem būtu iespēja uh, Eh, baudīt šīs zemes augļus un dieva radības augļus savā dzīvē. Tālūk, tik daudz par darba un privāta īpašuma tiesībām. Ejam mazā muzikālā pauzītē, kad atgriezīsimies, lai paturpinātu un jau eh, runātu par atpūtas un brīvā laika izmantošanas eh, pat vajadzību, gribas tā teikt. that you found peace in the valley you made where you're not meant to be, where the shame throws shadows on you. But don't you forget that you're headed to. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis dienas katehēzi un runājam, protams, par baznīcu sociālo mācību un par darba tematiku, apskatot to no dažādiem viedokļiem. Tagad e, šajā brīdī to apskatīsim arī saistībā ar atpūtu un brīvdienām, jo Tā ir būtiska sadaļa um, mūsu dzīvē, būtiska baidzība mūsu dzīvē un pat uh, tiesības um, uz to arī gribas uh, tieši šādā veidā paskatīties, kā tiesības uz atpūtu un brīvī, uh, brīvdienām. Uh, tātad baznīca sociālā mācība, ko saka un kā par to runā. Cilvēkam ir tiesības uz atpūtu brīvdienās. Dievs atpūtā septītajā dienā no visa sava darba, ko bija darījis, un arī cilvēkam, kas ir radīts pēc viņa attēla, pienākas baudīt pieg, pietiekamu atpūtu un brīvo laiku, ko veltīt ģimenes, kultūras, sabiedrīskajai un, tā skaitā, arī reliģiskajai dzīvē. Tik, tik tieši, varbūt tās pat gribas teikt, tik arī vienkārši neko nesarižģījot. Ja jau mēs runājam par to, kā pat Dievs paņēma brīvu no sava radīšanas darba, arī cilvēkam ir jābūt tiesībām būt, baudīt šo atpūtu un, un brīvdienas, ko viņš var turklāt ne tikai, uh, lai atjaunot to enerģiju baudīt, bet kā šeit arī uh, tiek teikts, lai varētu uh, baudīt pietiekamu atpūtu, pavadot to ar ģimeni, kultūru baudot, izmantojot iespēju baudīt kultūru, sabiedrisko un arī reliģisko dzīvi, uh, Um, baudīt vai izmantot, ja tā varētu teikt, izmantot varbūt tās arī neskan uh, pārāk labi, un tomēr izceļot ar šos aspektus, ka tas nav tikai par to, kad uh, uh, starp, starp darbu, lai mēs spētu pildīt darbu, mums ir jāieliek ir atpūtas, jo pretējā gadījumā mēs vienkārši vienā brīdī varam atslēgties un nespēt veikt savu funkcijas, tas nav par to, tas ir par kaut ko pat vairāk, un tas vairāk ir, ka mēs arī varam baudīt uh, nu, gribas teikt arī tā, savu darba augļus eh, ļoti būtiskā nozīmē. Eh, tas ir kultūru, eh, sabiedriskās kādas aktivitātes, tā skaitā arī reliģisko dzīvi varam baudīt un, un, un izdzīvot arī šo savu uh, Eh, cilvēka tādu dzīves eh, dimensiju, būtisku, reliģisko dzīvi, bet eh, tā, tā skaitā mm, ģimenes dzīve. Pieļauju, ka arī ir daudzas citas lietas, ko tieši šādās brīvdienās vai atpūtas dienās vai mirkļos mēs varam vislabāk arī izbaudīt ģimenes vaidzības vai sabiedriski nozīmīgu uzdevumu veikšana ir attaisnojoši iemesli, kuru dēļ var neievērāt norādījumu par svētdienas atpūtu, taču nedrīkst pieļaut tādu paradumu veidošanos, kas kaitē ticības un ģimenes dzīvē un cilvēka veselībai. Tālūk, um, daudz un bieži mēs uztraucamies par to, cik daudz un ko mēs varam darīt svētdienās vai svētku dienās, bet šeit arī tiek norādīts, ka ģimenes vajadzības vai sabiedriski nozīmīgu uzdevumu veikšanai ir atlaide, ja tā varētu teikt, atlaide, lai veiktu kādus uzdevumus, taču būt vērīgiem, lai tas nepārvērstos un nebūtu kaitējoši jau ģimenes dzīvei vai cilvēku veselībai, vai, nu, jā, lai, lai cilvēkam tomēr ir tad iespēja baudīt sev pelnīto atpūtu. Svētdiena ir tā diena, kas jādara svēta ar tuvāk mīlestības darbiem, īpašu uzmanību veltot ģimenes locekļiem, kā arī slimajiem, nespīcīgajiem un gados vecajiem ļaudīm. Tā šeit tiek teikts. Tā ir diena, kad mums tā ir eh, jādara svēta. Un kā mēs to darām? Uh, ne tikai ejot uz baznīcu, lūdzoties, bet arī pavadot laiku un veltot laiku um, saviem tuvajiem mīļajiem ģimenes locekļiem, slimniekiem, nespēcīgajiem, gados vecajiem, un varbūt tās ne tikai sev tuvajiem un mīļajiem, bet arī tiešām veicot šo tādu žēlsirdības uh, darbu, ja tā varētu teikt, uh, kur mēs uh, um, pavadām laiku um, ar, ar šeit uzskaitītajiem cilvēkiem, bet kur varbūt tās rodam arī iespēju eh, iepriecināt eh, kādu eh, nezinu, kaimiņu, tuvinie, tuvāku, tālāku cilvēku. Bet jā, tiek norādīts, kā mēs tad šo sveidienu varam svinēt, jeb kā mēs viņu varam svēdarīt, un manuprāt, tas ir ļoti skaisti, kas tiek pateikts un uzsvērts, kad mm, to mēs darām ar tuvāk mīlestības darbiem, īpaši uh, veltot laiku ģimenes locekļiem, slimajiem, nespēcīgajiem un gados vecajiem ļaudīm. Nedrīkst aizmirst, turpina ar baznīca sociālā mācība, tos brāļus un māsas, kam ir tādas pašas vajadzības un tiesības, bet kas nevar atpūsties nabadzības un posta dēļ. Diemžēl arī um, tā ir realitāte, ar kuru mēs saskaramies, un, un baznīca šajā, šajā brīdī norāda, kad uh, mēs nevaram pievērt acis uh, vai izlikties, ka neredzam un ka nesaprotam, ir jāpaņ, jāņem vērā arī to cilvēku brāļu un māsu vajadzības, kuri nabadzības vai posta dēļ nav spējīgi, nespēja baudīt šādu veidu atpūtu, un es domāju, iespējams pat daudziem vienkārši darbs un, un darba nafsta ir tā, kas liedz baudīt šo uh, Eh, šo, šo atpūtu un liedz baudīt arī ģimenes dzīvi un kultūru, arī tā skaitā reliģiju vai eh, veltīt laiku eh, visiem, kam, nu, gribas teikt tā, pienākas svētdienā, svēderošo dienu arī veltīt laiku, kā jau es teicu, ģimenes locekļiem, slimajiem, nespēcīgiem un vecajiem cilvēkiem, bet, bet ņemot vērā šo svēdarīšanas uzdevumu, svētdienas svēdarīšanas uzdevumu, jeb atpūtas uz, uzdevumu paturēt prātā un varbūt tās rast iespēju atbalstiem un palīdzēt. Tas, principā, tas, uz ko mēs tiekam aicināti. Uh, Ticīgajiem arī šajā dienā jāprot ievērot mērenību, izvairotos no jebkādiem pārmērībām un vardarbības, ko dažreiz izraisa mūsu izklaides, tā šeit tiek teikts. Eh, kunga diena vienmēr jāpavada kā atbrīvošanas diena, kas dod iespēju būt līdzdalīgiem svētku sapulcēs un, eh, un, un nu, un šeit ir domāts, protams, arī eh, baznīca un liturģijas eh, dievkalpojuma apmeklējumi. Ja? Jābūt eh, šai apziņai par atbrīvošanas dienu, kas uh, savā ziņā varbūt tās kādreiz mēs visi sajūtamies darbs kā tāda nasta vai sloks, kad beidzot svētdien sagaidot, mēs tiešām atbrīvošanas dienu varam sagaidīt. Tā ir skaitā uh, viens aspekts, kas tiek izcelts valsts iestādes, uh, lai arī e, valsts iestādes e, raudzītos, ka šī ekonomiskās produktivitātes dēļ pilsoņiem netiktu liekts laiks atpūtē un dievkalpojumiem, vai ka netiktu liekts laiks, kā šeit iepriekš tika minēts, svēdarīt e, šo atpūtes laiku caur veltīšanos ģimenei, tuviniekiem, dārgajiem, tuvajiem, um, un, un arī izrādot šo žēlsirdību pret uh, citiem cilvēkiem, arī, kad arī valsts līmenī uh, varbūt tās ir vērts aizdomāties par šīm lietām. No nu, es zinu arī, kad uh, ir cita vieta Eiropā, vecajā Eiropā, kur um, svētdiena ir atpūtas diena, nestrādā veikali, ir lielveikali, kad viss ir ciet un tiešām apziņa, ar tādu apziņu, ka tas ir laiks ģimenei saprot, ka varbūt tās mēs nepagriezīsim riteni atpakaļ un, un neieviesiesim Latvijā neko tam līdzīgu, bet varbūt tās, varbūt tās ir vērts gan, gan šiem veikaliem, gan biznesiem, gan valsts eh, struktūrām, struktūrām domāt par to, ka ja mēs runājam par ģimeni kā vērtību, tad iespējams tieši to arī mēs varam darīt, eh, izveidot eh, likumus un normas, kas ļauj vieglāk cilvēkiem um, iegūt šo brīvo laiku priekš uh, savām ģimenēm, priekš savām interesēm, priekš kultūras, priekš, um, um, uh, jā, priekš sabiedriskajām aktivitātēm un taiskaitā arī reliģiskajām vajadzībām veltīt uh, laiku. Kristiešiem respektējot ticības brīvību un visu cilvēku kopējo labumu, jāveltī pūles tam, lai svētdiena un baznīcas svinamās dienas tiktu atzītas par likumīgām svētku mm, dienām. Ehm, tā, tā šeit tiek uzsvērts. Jā, atkal es tā varbūt tās pesimistiski šajā gadījumā, bet uh, arī apzinoties to izaicinājumu, ar kuru mūsu laiku sabiedrībā, kas eh, nav, eh, nedefinē sevi eh, par kristīgu sabiedrību, varbūt tās šo, šo aicinājumu nemaz tā nesaskata, bet tomēr, manuprāt, ja ieklausāmies, iespējams, iespējams, ka šeit ir tomēr gudrība, ka visam ir savs laiks un visam ir jāatrod līdzsvars darbam, atpūtai, ehm, darbam un sabiedriskām aktivitātēm, ģimenes dzīvē un, un, un tām interesēm un vajadzībām, lai, kā teikt, pabarotu, pabarot sevi arī garīgā veidā, baudot šo kultūru vai, vai reliģiskās kādas prakses vai ehm, vienkārši arī ģimenes dzīvi. Un visbeidzot, tik vienam kristietim jāizvairās bez vajadzības uzspiest otram ko tādu, kas viņu kavātu ievērot kunga dienu. Tātad ikvienam kristietim jā, jāizvairas uzspies otram ko tādu, kas varētu kavēt e, viņam e, saņemt šo kunga dienu. Nu jā, es domāju, ši, šis, šis tāds aicinājums un padoms arī kristiešiem e, ir, ir tā vērts, lai aizdomātos. Un, un man pirmā doma, kas, protams, man nāk prātā, ir par to, vai, piemēram, es sveidienās es neesmu mm, kaut ko darījis, nu, tur nezinu, uz veikalu devies iepirkties, vai tiešām to es nevarēju citā laikā izdarīt. Es saprotu, ka mūsu dienās veikali, tie liela veikali ir kļuvuši arī par tādu izklaides, atpūtas e, ģimenes dienu, bet vai tiešām tā ir, vai tas ir tikai kā tāds um, iegansts eh, šai ģimenes dienai lielveikalā, kur es patiesībā varu atbrīvoties no tā pienākuma veltīt uzmanīgi tam otram cilvēkam iepērkoties vai, vai vienkārši eh, pastaigājoties un, un, un apskatot lietas tajā, vietā, lai veltu, veltītu uzmanību, veltītu laiku, veltītu kaut ko, ko kopā mēs varētu darīt, vai ne? Nu jā, bet eh, šis aicinājums, ka kristiešiem pašiem arī jāseko līdzi, lai mēs neko nedaram tādu, kas var kaitēt tam otram cilvēkam iegūt šo iespēju baudīt to pašu brīvību un atpūtu, kas, eh, ko mēs varbūt tās tajā brīdī baudam. Negribas jau izklausīties tādam moralizējošam, un tomēr tas ir tas uz ko norādam baznīca sociālā mācība, un, protams, katram mums ir jāizvērtē, kā es rīkojos, ko es daru, kad es to daru, kā es to daru, un, un jāuzņemas atbildība par savām rīcībām. Jā, lai tas mums visiem izdodas, gribas tā, tā man teikt, lai izdodas arī um, baudīt šo savu darbu augļus atpūtas uh, formā, uh, ja tā varētu teikt, eh, pēc grūta, smaga, intensīva darba arī atrast šo laiku, lai atslēgtos un, un to veltītu um, sev tuvajiem, mīļajiem un dārgajiem. Tālūk, ar to noslēdzam šīs dienas katehēzi, bet šī tematika vēl turpināsies. Runa būs arī par tiesībām uz darbu un dažādos aspektos un veidos arī par šādu tematiku mēs eh, runāsim un pārdomāsim un visdažādākos jautājumus, tā skaitā par strādnieku tiesībām mēs runāsim un pārdomāsim par strādnieku solidaritāti. Jā, daudz citas mazākas tēmiņas zem šiem lielajiem eh, virsrakstiem, bet tas viss jau nākošajās katehēzēs. Neko nepazūdam, eh, klausāmies, dalāmies ar šīm katehēzēm, lai šī baznīca sociālās mācības vēsts aiziet arī tālāk tautās un, protams, iesaistamies, kad varam. Bet šajā reizē visiem sirsnīgs paldies un uz tikšanos nākošajā dienas katehēzē tikai atgādinājums, ka tas ir, viss ir iespējams pateicoties taviem ziedojumiem, ja tu mani dzirdi, tad atbalsti ar savu ziedojumu, ej uz rādījumu arī mājaslapa rml.com LV slīpsvītra ziedot un atradīs visus veidus un līdzekļus, kā var noziedot, lai rādījumi arī varētu pildīt savu misiju, bet tagad gan visiem uz tikšanos nākošajā reizē.